يا مسلما أهوى ولا يهواني قلبك متسائلا عن إخوة Allah subhanahu wa ta'ala muna gode masa muna neman taimakon sa da agajin sa da kulawa da Allah Allah ya yi da sallama da ɗaukaka da daraja marasa iyaka tabbata ga shugaban halitta da kwamitin manzanni wanda Allah ta'ala ya aiko shi domin ya zama rahama ga talibai da alayensa masu daraja da sahabbansa yardaddun Allah ga waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa har zuwa ranar sakamako da sahabbansa yardaddun Allah da waɗanda suka taimaka addinin musulunci har zuwa tasin alkiyama zama masu sauraron mu a wannan shiri na kundin tarihi in ba manta ba muna bayani akan yadda manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama da sahabbansa suka yi aiki ba dare ba rana da dukiyansu da rayukansu da lokutansu har wannan addinin musulunci ya tabbata don mu ji daga abubuwan da suka yi don mu ƙara himma a cikin ayyukanmu na rayuwa da na addini domin mu taimaka addinin musulunci da ni'ima da Allah ta'ala ya mana. Mun yi bayani cewa manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama bayan ya dawo daga Hudaybiya har zuwa watan Zulqa'da da Al-Muharram sai su fita yakin Khaibar a ƙarshen Zulhijja a kai shekara ta shida wato tsakaninsa da Hudaybiya bai wuce wata biyu ba ya fita da runduna ta mutum dubu ɗaya da ɗari kuma mutum ɗari biyu ne akan doki ragowan akan raƙuma suke wasu kuma a ƙasa ya bar wakili a Makka mai suna Siba'u bin Urfuqata ko mai bin Abdullah al-Laythi kamar yadda ruwaya ta zo guda biyu a cikin zabi Ma'ad da kuma Ar-Rafiq al-Maktub ya kuma bayar da tuta ga Ali bin Abi Talib kuma tuta farashi kamar yadda ya zo a cikin zabi Ma'ad ya fita ta wani guri da ake kira Usru wani dutse tsakanin Madina da Wadil Far'i har ya gina masallaci a gurin sannan wato ya fito ta wani waje da ake kira qadba'u sannan ya sauka a wani guri da ake kira Salalimu da kuma wani guri da ake kira Wadur Raji bayan ya sauka a wannan tsakani da ake kira wato Salasimu wanda kamar iyaka ne na Banu Gatsfan da kuma wato Yahudawan Khaibar dalilin saukar Annabi sallallahu alaihi wa alihi a wannan guri domin kada a samu taimakekeniya ta soja tsakanin Banu Gatsfan da kuma Yahudawan Khaibar haka manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya ci gaba da yaƙi a wannan yanki na inda yahudawa suka dandazo suka sansani dama sun saba su kwace guri ba nasu ba su zauna har ya wani guri da ake kira alwaqihu da wani guri da ake kira kutaiba da wani guri da ake kira annabatu da wani guri da ake kira shakku waɗannan duka unguwanni ne ko tsibiri ne na ainihin wato yahudawa yahudawa suna da ganuwa da yawa to haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bi ta ɗaya bayan ɗaya yana buɗe ta kamar garuwan na'in a nan ne aka kashe wani sahabi mai suna Muhammad bin Maslama da aka jefa masa dutsen niƙa ya rasu sai kuma ta ganuwa da ake kira al-Qasuf sai kuma ganuwan Banu Abi al-Huqayq wannan ana aka gwabza yaki mai tsanani har wato aka kama fursunonin yaki daga cikin su akwai Safiya bint Huyay bin Akhtab wacce daga baya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yanta ta kuma ya aure ta da sunan mijinta na baya kinana bin rabi bin abi hukayk a wajen wato saka ganima ta fada cikin rabon wani sahabi da ake kira dihiyatul kalbi daga bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kace ta yi ɗan tata kuma aure ta bayan ta musulunta to wannan karamawa da mutuntawa wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wannan baiwa Allah safiya wanda ita kadai ce a cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wacce ba asalinta balarabiya ba daga kabilan banu Isra'ila ta fito kuma an bi tarihin gidanta ya dangane har zuwa zuriyar Annabi Musa a yakin Khaibar wato anan ne aka hana cin naman jaki sannan kuma aka hana auren mutu'a kamar da ya tabbata a cikin hadisin Muslim a ruwayan Ali bin Abi Talib kuma ganuwa ta ƙarshe wanda aka samu turjiya mai tsanani a wurinta a nan ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake ja sahabbai cewa gobe idan Allah ya kai mu zan bayar da tuta ga wani mutum wanda yana son Allah da manzansa Allah da manzansa suna son sa da haka kowa ya ji daɗin wannan yabo da aka yi ma wannan mutum wanda ba faɗi sunansa ba kuma da dama annabi sallallahu alaihi wa sallama ya saba irin wannan dan ya faɗaitar da sahabbai kamar lokacin da wata jama'a ta nemi ya ba ta wakili sai ce gobe zan haɗa ku da amintaccen al'umma ta gaba ɗaya haka kowa ya yi fata a ce shi ne wannan mutum washe gari sai aka nuna abu ubai da tudun jarra to a wannan ma sahabbai sun kwana a wannan dare suna tattaunawa wani mutum ne yake da wannan sifa tare da kowa yana da wannan sifar a cikin su to amma kuma shi wannan tasu ta ƙara ta mutane da yawa don haka washe gari sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ina ali bin abi talib aka ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana can yana fama da ciwon ido manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake a kirawo shi ko sai suka tura aka je aka taho da shi bayan an zo da shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ga cewa yana fama ne da ciwon ido haka annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yayi masa addu'a ya kuma wato ainihin tofa masa sakamakon wannan addu'a ta Annabi sallallahu alaihi wasallama idan sayyidina Ali ya waye garan ya dawo yadda yake ba yadda mai yakin Tabuk yake faɗa cewa wata aya aka turo aka dafa ta saka ta a cikin kafko aka waye duk wannan wato maganganu ne marasa tushe Annabi sallallahu alaihi ta suna tare da sayyidina Ali a wannan yaki kuma sannan shi ya masa addu'a nan take Allah ya karɓi wannan addu'a mu'jizar manzon Allah ta bayyana idan sayyidina Ali ya warke nan take kuma da Imam Bukhari da Muslim da Imam Ahmad da Imam Tirmidhi suka rawaito da haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo tuta ya danka a hannunsa yace ka zarfi kada ka tsaya har sai ka sauka a farfajiyar garin ka kira su zuwa ga addinin Allah idan sun amsa shi kenan musu amsa ba ka kira su zuwa ga bayar da jizya in ba su amsa ba ka yaƙe su Allah ta'ala zai taimake ka zaka sayyidina Ali ga wato ainihin shi gaba da yakin nan har Allah ta'ala ya saukar da su a farfajiyar garin kuma aka ci nasara aka buɗe wannan gari da haka ne ibn qayyim a cikin gadul ma'ad yake cewa wato ita khaybar kashin ta an buɗe shi da yaki kashin ta kuma an buɗe shi da sulhu domin wannan ya nuna haka to anan ne wani mutum da ake kira marhab ya fito yana girgiza takobi yana waka yana cewa qad alimat khaybaru anni marhabun shaki silah بطل مجرب إذا أقبلت الحروب أقبلت تلهب لنا وانا واقع هنا ذكا كانت في سنة مرحب وان صحابي لأكي كرا عامر يتريد لنا سوا قد علم الخيبر أني آمر شاك السلاح بطل مغامر وتكما هنا ذكا كانت أوجن في لندادا bayan sun kawo juna fara sai takobin amiru ta makale a jikin garkuwar harbi yana kokarin ya tinkikota saboda gajartarsa sai ta dawo ta same shi a jikin wato kokon kashin kafarsa sai ya ji rauni wanda ya jawo wato ajalinsa dan take suna ganin kamar ya kashe kansa suna cewa kai wannan sahabi ya kashe kansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bai kashe kansa ba inna lahu ajrayn yana ma da lada guda biyu a wajen Allah kamar da hadisi ya zo a cikin sahihul bukhari da muslim a wannan wato sayyidina ali ya ci gaba da wato yakin sa kuma shi wannan marhabu bayan ya ga wancan sahabi ya wato yi shahada sai shi gaba yana cewa anan ladhi sammatni ummi marhabu shaki sina batalun mujarrabu idan hurubu aqbala talahabu yana mai ta wannan kalma ne yabo da zuga kansa sai kan wato garzo jarimi sadauki ali bin abi talib radiyallahu anhu yace dai yana cewa anan ladhi sammatni ummi haidara kulaybu gabatin kulaybu gabatin tarihin manzara yana faɗa wannan wato ainihin sunan habu ya karih yana cewa ana alladhi sammanni ummi haidara kulaybu gabatin tarihin manzara ko fihi mubisai kaila sandara wato shi ma yana faɗan maganganu wannan cewa ni ne wato ainihin mahaifiyata ta samun haidara ni ne zakin nan na cikin daji wanda ake kin ganin sa ina cika musu da sa'i wato irin ma'aunin nan na sandara suka yi gaba da gaba sayyidina ali ya kai masa fara har ya tsaga masa kai nan take mutu don haka wato wannan shine karshen wannan mutum ne suna marhabu wanda yana cikin wato manyan majarumai daga cikin wato kabilan don haka alhakim yake faɗa a cikin al-muqaddar juz'i na uku safi na 437 to labari ya zo mutawatiri cewa sayyidina ali ne ya kace marhabu haka muslim ya rawaito daga hadisin salamatu bin al-akwa'i kamar yadda kuma ya zo a cikin zadu ma'ajib ina uku safi na 200 da ainihin wato 86 da kuma sahihu muslim hadisi na 1000 da 86 to shine sai wato a duk da waya ta ce Muhammad bin Maslama ne ya kashe wannan marhabu amma dai wannan ga wata son da Yahudi sayyidina Ali ne ya kashe shi kamar yadda waɗannan ruwayoyi suka tabbatar kuma haka ibnu qayyim ya bayani a cikin zabi ma'ad to ana cikin wannan ne kuma wani balarabe ya zo ya musulunta tare da tumakinsa shi wannan wato musulunta wannan balarabe bayan an ga fatahu khaybar ne wato an riga an ci nasara an buɗe khaybar sai ga wannan mutum ya zo zai musulunta da tumaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tare masa wa'azi ya musulunta sai ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ainihin dinnan bawa ne na wani mutum da ya sa ni ciwo yanzu idan na musulunta ya zan yi wato in koma gare shi ko in tura masa awakinsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kai dai ka musulunta kuma shi kan Allah zai mai da su ga mai su bayan ya musulunta sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bi kasa ya watsa wa tumaki ko ku kama hanya ku tafi gurin ne nan da nan shi suka kama hanya ku tafi gurin ne ku kamar yadda wato imam an-Nasa'i da Imam al-Tahawi da imam al-Hakim suka kawo game da wannan aka wani mutum ya zo ya ce ya ina so in musulunta mai yaki amma ni bana bukatan ganima manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kake yi wa musulunta ya kama yaki bayan an zo ban ganima yace shi fa yaki ba wanda ganima yake bukata ba ya zo ne ya yaki domin a ƙarshe a kashe shi ya shiga aljanna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya in tasdiqillaha yasu'uka in dai har kai wa Allah gaskiya to Allah ta'ala ku ji shi maka alƙawarinka a wannan yaki aka bawa mahaya doki rabo uku masu tafiya a ƙasa aka ba su rabo daya ko kuma ta take an ba duk wanda yazo zo akan doki rabo biyu wanda yazo a ƙasa aka ba su rabo daya domin wanda suke kan doki sun fi kai farmaki aikin su kuma ya yawa sannan ga kula da nauyin dokin da shi da shi wanda in kana shi da doki an san nauyin da ke kan mai ciyar da doki sannan a wajen wani yaƙi ne wato ainihin aka daɗa kwarjanta addinin musulunci ya fito fili har ta kai waɗanda suke gaba da shi wato ainihin suna jin ba za su iya kai shi ƙasa ba saboda yayi ƙarfi da shi da shi ake zuwa gida a yaƙa amma shi yake fita waje da je yaƙi ana wajen wannan yaƙi ne Ja'far ya dawo daga Habasha da Abu Musa al-Ash'ari shi kuma ya taho da garin shi tare da kabilarsu wajen wannan yaƙi ne wata tsohuwa mai suna Zainab bint al-Harith al-Yahudiyya matar Sallam bin Mishkan ta ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kyautar wata soyayyar akuya amma ta saka guba a ciki domin idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ci ya mutu bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ci naman ko yana tsakar ci kamar da wata ruwaya ta nuna naman akuyar nema yayi magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa an sa kanmu a ciki ko ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fahimci an sa wato ainihin guba a cikin wannan nama sai kira wannan mata ya ce ya za ki sa mana guba a cikin nama da kuma ainihin bamu mutum dan tsabar ta ainihin karri take ita dama ta yi haka ne domin idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci in manzon Allah ne Allah zai kare ko ba manzon Allah bane zai mutu kowa ya huta to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sa aka kirawo Yahudawa yi musu tambaya guda uku yace waye babanku su waye dan wuta kun sa guba a naman da kuka bani kamar da Imam Bukhari da Abu Dawud da Ad-Darimi da Imam Ahmad suka bayan an kama wannan mata ta yi bayani cewa ita ce ta sa wannan guba kamar yadda bayani ya gabata manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a kamar wayar Bukhari da Muslim ta nuna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kyale wannan mata kuma to wayar ta nuna an kashe ta bayan wani sahabi mai suna Bishr bin Barra bin Ma'ruf wanda suka tunanin tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam sahabi ne suna Bishr bin Barra bin Ma'ruf ya rasu sakamakon wannan tsoka da yake daga wannan guba ko kozi da wannan mata ta saka domin ta kace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda sunanta Zainab bint al-Harith al-Yahudiyya matar Sallam bin Miskam wanda shi ma babban da Yahudi ne kun ga tarihin Yahudawa ka ba mutum abinci a miyan bako amma ka saka guba a ciki zaka sahabbai suka ce tunda kai kaya ya Rasulullah saboda kai ne afwa ne ne gani ne an maka abubuwan da suka haka maka yafi to amma mu ba za mu yafe ɗan uwan mu ba da wannan mata ta kashe ta hanyar guban da yake don haka a ƙarshe dai wata ruwayan ta nuna sai dai da aka kashe wannan mata bayan shekara uku da cin wannan nama ne malamai suka yi sabani akan cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci ko bai ci ba sannan da ya ci ya wuce ko bai wuce ba amma dai a cikin ashifa alqadi ila ya kawo cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar da Imam Bukhari ya rawaito mu'allaqan aka Bazzar Imam Hakim da Al-Isma'ili da Musa bin Uqba da Ibrahim al-Harbi su rawaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma ziltu ajibu min al-uklati allati akaltu min al-shati yawm Khaybar fa hadha awanun qita'il azhari yana cewa wato wannan tunama da nashi a Khaybar bata gushe ba har yanzu ina jin ta a makoshina ko a na yanzu ne lokacin wato yankewar jijiyar riya daga gare ni da ka nema alqadi ya da ake a shika yake cewa wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shahada yayi da tashin wannan nama wanda ya taso masa bayan waɗannan shekaru guda uku ibn qayyim yayi dogon bayani a cikin zabi ma'ad game da hikimomi masu tarin yawa da suke kunshe cikin wannan yaki na Khaibar da irin jarumta da juriya da turjiya da sahabbai suka nuna wajen kare wannan addini na musulunci da yaɗa shi ko da hakan zai rayu zuwa ga salwantar rayukansu da dukiyarsu da duk abin da suka mallaka kuma Allah ta'ala ya ƙara wato musu imani da juriya har wato wannan addinin musulunci da ɗaukaka kuma a wannan lokaci ne kamar yadda ya zo a cikin sahihu ibn hibban a wani mutum ya zo ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ya kai bawon Allah ka musulunta sai cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yaya zan musulunta ban ga wata shaida tare da kai ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce yanzu in na nuna maka shaida cewa ni manzon Allah ne zaka musulunta yake kware da gaske sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce maka ga wata bishiya can je ka ce mata manzon Allah yana kiran zaka ga ka taho mutumin yayi mamaki ya za a yi bishiya da take da jijiya take da zama, take da rassa take da 'ya'ya, take da ganye a ce ta taso ta tafiya to amma da yaje kamar dai da yadda ba yaje ya tsaya a gaban wannan bishiya yace wancan mutumin yana kiran ko wani jijiya ta zaro ta daga karkashin ƙasa ta wato ciko, ta dawo sama ta jajin jikir ta wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama to ganin haka sai wannan mutum yake ashhadu an la ilaha illa wa annaka rasulullah na yadda na aminta na gani na tabbatar akan ido na to babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma kai manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kun wannan shi ma alheri ne da ya faru da Khaibar da haka mutanen Khaibar rayan an ci su da yaki wani sashin da yaki wani sashin da sulhu a ƙarshe aka ce za a ban musu wannan ƙasa za su gaba da nomawa amma akan wata yarjejeniya wanda Imam Bukhari yayi bayanin yadda aka yarjejeniyar su za su noma za su bada wani kaso ga musulmi kuma su dauki wani kaso aka je wato batun Kaibar wanda shine karshen wato matattara mai karfi ta Yahudawa bayan gamawa da Banu Qurayza da Banu Qainuqa'a da Banu Nadir wannan shine wato karshen abubuwan da suka faru na wato tun ake Yahudanci dan kama guri zauna wanda suka yi a kasashen Larabawa bayan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya dawo daga Khaibar har zuwa watan Shawwal ya tura bataliyar yaki karkashin jagorancin Sayyidina Abubakar radiyallahu anhu zuwa tsakar Najd gun wata kabila da ake kira Banu Zaharata har suka samu ganima a ciki har da wata mata kyakkyawa a matsayin fursunonin yaki wanda aka sanci wasu musulmi da suke kamammu a matsayin fursunoni a maka aka musanye wato aka ba su wannan mata su kuma suka bayar da waɗancan musulmi da suka kama sai bataliyar da aka tura wato mai soja dubu ɗaya da da da ɗari bakwai hamsin biyar ƙarƙashin jagoranci sayyidina Umar suka je wajen ƙabilar Hawazi sai ko bataliyar Abdullahi bin Rawaha su a waɗanda suka je wato yaƙi da aka yi a ƙarƙashin jagorancin wani mutum da ake kiransa Basiru bini Zuham al-Yahudi wanda shi wannan mutum wato shine dalilin fita yakin an yi shi ne karkashin jagoranta Abdullahi bin Rawaha domin kai ma wancan mutumin hali sakamakon labari da ake ji na cewa yana shirye-shirye domin afkawa musulmi da yaki ko ko bataliyar wato Basiru bin Sa'ad al-Ansari su talatin zuwa ga Banu Murrata a kan wajen da ake kira Hadar a wannan yaki ne Usama ya kashe wani mutum bayan yayi kalmar shahada sai kawo tsara in an zo za a fare shi sai kalmar shahada in ta kale shi sai kace musulmi sai an yi dauki kansa sai kalmar shahada sai Usama ya kai mutumin nan fa ya yake ya mu za mu kai masa dauki ya kalmar shahada sannan ya kai mana dauki a karshe ya kace bayan an zo an ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labari yake ya ta kace shi yake ya rasu ka ji fa dabarar da yake ya faɗi wannan kalma ne ba da gaske ba yake a'a me yasa baka tsada kirjinka ga cewa ya faɗe ta ne wato ainihin da gangan ko ba da gangan ba karshe dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna ɓacin ransa akan abin da ya faru cewa a dinga kama mutane da abin da ya bayyana a cikin aikin su ba abin da yake a cikin zuciyarsu ba Imam Bukhari da Muslim da Abu Dauda suka rawaito wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya turo wani sahabi da ake kiransa Ghalib bin Abdullah al-Kalbi shi ma da wata rinjina wato zuwa ga Banu a kan wani guri da ake kira Kadid sannan ya aika Abu Abi Hadrad al-Aslami saboda labarin da aka ji cewa akwai wani mutum mai suna Qais bin Rifa'a yana tattara mutane yana ba su kuɗi da makami domin su zo su yaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma aika wata runduna zuwa nigiri da ake kira Adam a cikin su akwai Abu Qatada kuma Mulahim bin Jassama sune suka gamu da wani mutum mai suna Amir bin Abbaqi al-Ashja'i shi wannan mutum yana tuwo na dabbobi da ya hango su ya ga alamu musulmi ne sai musu kallama. sai shi wannan da bin jaffama yake sa wannan mutumin fa ƙarya yake yi ya ga mu ne a matsayin mayaka kuma yake so ya dare mu dan haka ya dauki akan sa ya kace shi wanda shi ma daga baya aka saukar da aya ya ayyuhal ladina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu aka hana shi cewa daga yau kada a ƙara kashe mutum ba tare da an nemi tabbataccen bayani an tantance gaskiyar imanin ka ko rashin gaskiyar imanin ka ba sai ya maka sallama ya kamata ka fada shi da fada ko da suka ko da kisa ba har sai ka bayyana abin da ya fada daidai ne ko ba daidai ne. daga nan sai bataliyar Abdullahi bin Huzafa as-Sahami na da Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito ita ma wannan rinduna wato ainihin karkashin jagorancin shi Abdullah wanda shi ne bayan an je bayan gari ya hura wuta yake yake sahabbai su yo itace suka yo itace aka hada wuta ganga ganga yake ku shiga ciki wasu na cewa a shiga wasu na ka a shiga karshe dai suka yanke shawarar ba za su shiga ba saboda suna yaki ne dan Allah ya ba su aljanna ya tsare su ta yadda da su kuma suna son su suna jima'a ga wani zai zo yake kuma su shiga wuta bayan an dawo daga yakin aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da abin da wancan mutum yayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace kun shiga suka ce ba mu shiga ba ita ce ba kun shiga ba za ku fita ba domin biyayya ana yin ta ne a cikin aikin alheri ya kamata ka mutum biyayya inda shi kuma zai wato ainihin halakar da kai ba ko ya jefa ka cikin halin kakani kai ba to nan za mu tsaya sai a mako na gaba in Allah ya kai mu za mu dora inda muka kwana a madadin sashen addinin musulunci na gidan Radio Freedom Muhammad Kabir yake jagoranci da kuma mai daukar mana wannan shiri mai kula da shi wato Hassana Falisu. ni mai gabatarwa Muhammad Amin Ibrahim Gaurawa yake cewa da amma kuma gaba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh an ikwati iman akwan